pri maljunezzo. Anto quelcae semainoi aperis la novajo che nun la plei maljuna homo esas cent dexes jaraja japanino. Postio mi sercis informoin en la intereto pri la esperebla vivo dauro en la mondo, cae trovis in germana pagio jenaen el la jaro 2004. Lao Mo'o So, monda organizo pri sano, la vivo dauro pli altigis monde dum la lastae quindec iaroi, mesume ie da iaroi. Datumoi de la Monda Banco montras che inter 1960 cae 2004 la cresco estis aparte alta in la landoi con plei multae loggiantoi, nome in Cineo, pli 32 iaroi, cae Hinda Unio, Barato, pli dudec sep jaroi. Aliflanque, en Russio, gi estes la plei mal alta en la mondo, pli quar jaroi. In Germanio gi pli igis ie dectu jaroi dum tio periodo. Germanio estis in 2004 uno e la landoi con la plei alta mesa esperebla vivo d'auro, octe como oc jaroi la ple altan en la mondo aves la giapanoi, octec tri como quiniaroi. En circa o tridec landoi gi esse super octec jaroi. Tamen, en pli ol dudec statoi, la esperebla vivo dauro estis ancora sub sestec jaroi. Ciu tiu statoi trovigas en la Africa continentu. La plei mal alta esperebla vivo dauro existis in Svazilando, quardec hoc comun nau iaroi. Inter aliae cialoi por la malalta esperebla vivodauro, in plurae Africae landoi, estas la ancora suffici granda nombro da homoi con HIV. Cil ein, unue la nombroi estas nur mesumai. Due, ili rilatas nur alla esperebla vivodauro, ne alla vivo d'auro mem. Do evidente esses in tiui landoi homoi cioi vivas pli longe cae aliai cioi vivas mal pli longe. Sed estas facto che pli cae pli one excias cae discutas pri la problemoi causatae de la nuna longa vivo d'auro in multae landoi. Fisicae cae mensae malsanoi, cae iliae sequoi, tiu estas ciu tipae malfacilezoi, cefe finanzae, pur la geparenzoi cae la comunumoi. Se unu flanque bedaurinde multae maliunae homoi vivas dum plura iaroi sen bona vivo qualito, fisice au cae mense malfortae, ali flanque oni ofte audas au legas pri tre maliunae homoi ciui ancoro estas relative sanae cae activae. Mi memoris ienain. La Brita Regino cae sia edzo estas nodec du cae nodec sep jaragiae. Antau quelcae semainoi mortis, nodec jara fama Brasila cantistino, actorino cae regisorino, ciu unu jaron antaue, do iela agio de naude quin, ancora estis farinta concertoin in plurae Brasilei urboi. La famiga franza cantisto Charles Aznavour, quio mortis passintan octobron, ancora cantis antau grandae publicoi iela agio de naude quar. La usona actoro cae regissoro Clint Eastwood, octec ociaragia, ok regissoris cae actoris in sia jus aperinta filmu. Poste mi vidis che in Wikipedia existas pagio cun famae au almenau in siae landoi pli mal pli conatae homoi civi atingis cent jaroin, cae alia listo pri conatae homoi civi ancora vivas. Tamen unue ne estas dirite ciu tiui esta sanae ca activae, cae due mi conas nur du elili, la usonan actoron Kirk Douglas, cae la actorinon Olivia de Havilland, ambau nascigintae in 1916. In pagioi pri ili oni excias che ili ancora estas mense sanae cae activae. Mi ancao trovis interesan reteion in quo estas as listigitae pli mal pli conatae homoi qui atingis pli ol septec octec nautec sed mal pli ol cent iaroin la plei alt agiae ancora vivantae kai tre conatae homoi estas interalie inter alie henry kissinger nau Valéry quin giscard d'estaing nau tri tony bennett nau du Gina Lollobrigida, 91, Noam Chomsky, 90. Tiu tiu estas esperiga, ciu ne?